บุ๊กทูแปดสิบสองดวาอินโอเซมเดเซตอดีตการสองเฟรเทคลอสต์ดวาแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมอาลิซิโมราโพคลิซาติเรชิลซา Ali si morala poklicati rešilca? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Ali si moral poklicati zdravnika? Ali si morala poklicati zdravnika? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Ali si moral poklicati policijo? Ali si morala poklicati policio คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ali imate telefonsko številko? Pravkar sem jo še imel. Pravkar sem jo še imela. คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ali imate naslov? Pravkar sem ga še imel, pravkar sem ga še imela. คุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Ali imate načrt mesta? Pravkar sem ga še imel. Pravkar sem ga še imela. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ Je bil točen, ni mogel priti pravočasno. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบครับ Je našel pot, ni mogel najti poti. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจผมครับ Te je razumel? Ni me mogel razumeti. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ Zakaj nisi mogel priti točno? ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ Zakaj nisi mogel najti poti? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ Zakaj ga nisi mogel razumeti? ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Nisem mogel priti točno, ker ni vozil noben avtobus. ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง nisem mogel najti poti, ker nisem imel načrta mesta. ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป Nisem ga mogel razumeti, ker je bila glasba tako glasna. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ Moral sem vzeti taksi. ผมต้องซื้อแผนที่เมืองมูเราเซมคูปิตีนาชิร์ตมิสตาผมต้องปิดวิทยุมูเราเซมอิสคลอปิตีราดิโอ